الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العلي العظيم हीअ सूरत आहे मुजादिला मुजादिला जी सूरतियूं पहिरियूं छह आयतूं हींअर पढ़ियूं हुअसूं हिन में सूरत में ॿावीह आयतूं आहिनि ऐं हिन में टे रुखू आहिनि टे रुखू माना हुनजो मौज़ू जेके टिनि क़िस्मनि जा मौज़ू आहिनि हीअ पहिरियों छा आहे तूं पहिरीं यादि खां वठी छहीं यादि ताईं हीअ हिकिड़ी औरत हुई रसोल सलाहु जे उमत जी रसोल साहब जे ज़माने में जो नालो ख़ौला बिन त साहिलबा बिन मालिक अंसारी आहे ऐं हुनजो मुड़ुसु ओस बिन असामत ऐं उहो भाउ आहे पंहिंजो इबादत बिन सामत अंसारी जो जेको पोयां जंहिं लश्कर हूंदो हुओ या पंहिंजो त हुनजो पोयां नक़ीब हूंदो हो अल अख़बार नक़ीब हो या वरितो मशहूरु आहे उहो इबादत बिन सामत हुन जो भाउ हाणे हीअ ॻाल्हि उनजे मुतलिक आहे हाणे पहिरीं हिकिड़ो ख़ाको पाण रखूं त हिन सूरत में ॿावीह आयतूं जेके आहिनि हुन ॻाल्हि कीअं थी थिए पहिरीं त छा आयतूं इन औरत ऐं उन जे मर्द जे मुतलिक़ ऐं जेको मामिलो थियो आहे उनखे ज़हार थो चइजे ज़हार ज़हार माना पुठि मर्द आई औरत खे चवंदो हुन जे ज़माने में त तूं मुंहिंजे माउ जे पुठि वांगुरु आई बसि जहिड़ी माउ जी मुंहिंजी पुठ मुंहिंजे लाइ हराम आहे त मतिलबु त अहिड़े नमूने सां तूं मूं ते हराम आई बसि हाणे ऐं तोसां मुंहिंजो को तल कोन्हे इहो ईअं चवंदा अख़ार में या कंहिंजे कावड़ में अच्छा चई छॾींदा ॿियो वरी कसम खणंदा ॿई नमूना जेके कसम मूंखे कसम आहे हुनखे वरी लिवा चओ लिवा चओ हुनखे चइबो मूंखे कसम आहे त आऊं तुंहिंजे वेझो कोन ईंदुसि बसि ख़तमु ॻाल्हि हाणे ॿई ॻाल्हियूं जेके आहिनि से रद्द आहिनि मतिलबु त हिन शरीयत में हाणे ही हिन जो हिन हिन खां अॻु में ॼण अञा को तलाक जी ॻाल्हि शायदि न थी हुई हीउ पहिरियों मौक़ु हुजे मंझि इहो वाक़ियो थियो आहे उन खां पोइ शायदि सूरत बकर में जेके आयतूं आहिनि तलाक जूं उहे तमामु जझियूं आहिनि उन खां पोइ तलाक जूं ॿियूं आयतूं सूरत निसाह में आहिनि ॿियूं तलाक जूं आयतूं सूरत नूर में आहिनि सूरत एज़ाब में आहिनि उन खां पोइ हीअ मुजादला हीअ सूरत हिन में आहे ऐं सूरत तलाक ख़ुदि नालो आहे सूरत जो जेका पंहिंजे पंजहठी सूरत आहे तरीम सूरत खां अॻु में त मुख़्तलिफ़ मौक़नि ते मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं आहिनि मुख़्तलिफ़ पहलू आहिनि तलाकुनि जा या पाण वटि औरतुनि खे रखण जा या तलाक जे मामले जे सिलसिले जी ॻाल्हियूं आहिनि पर हाणे हीअ हीअ पहिरियों दफ़ो ॼण का ॻाल्हि थी आहे जंहिंजो ही उणटीह सूरत हीअ ई सूरत आहे इहा उणटीह सिपारे जी सिपारे में आहे पंहिंजो इनमें जे इहा ॻाल्हि आहे ज़िहार जी ॻाल्हि आहे उन खां पोइ जे छहनि आयतुनि खां पोइ सतीं खां वठी तेरहीं आयत ते हिन में जेको ज़िक्र आहे सो मजलिस में वेहण जो उसूल जेके आहिनि अलाह ताला बयानु कया आहिनि त कहिड़े नमूने सां जॾहिं माण्हू वेहे मजलिस हुजे जेको जलसो का ॻाल्हि का आहे त कहिड़े नमूने सां <clears throat> सलाम कजे कहिड़े नमूने सां हिक ॿिए सां छुस न कजे उन झुस करण जी ॻाल्हि कीअं हुजे मतिलबु इहा ॻाल्हि आहे ऐं पर हिक ॿिए खे चइजे त भई थोरो जाप करियो जाप करियो माण्हू आया आहिनि की चङा मतिलबु त उनखे जाइ ॾिजे त उन फस हू त पोइ उनजे लाइ जा कटिजे या कंहिं चइजे त भई तई उथी को सुठो माण्हू आयो आहे को भलो माण्हू आयो आहे को महिमान आयो आहे त उनजे लाइ जाइ पैदा कजे उनखे चङ उथी जाइ ॾिजे अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं पोइ ॿियो नंबर सतीं आयत खां वठी तेरहीं आयत ताईं इहे मसाला आहिनि हाणे चोॾहीं आयत खां वठी ॿावीह आयत ताईं वरी आहे त जेके मुस्लमान आहिनि उन्हनि खे न जुगाए त काफ़रनि पोइ सां उन्हनि जो अहिड़ो वास्तो हुजे जो पंहिंजी मखफ़ी ॻाल्हियूं पंहिंजूं पंहिंजे राज़ जूं ॻाल्हियूं या पंहिंजे मुहबत जूं ॻाल्हियूं उन्हनि सां करणु न जुगाइनि जेके मतिलबु त उहे तव्हांजे ख़िलाफ़ु मामला था कनि साज़िशूं था कनि ई था कनि कनि पोइ जेको नथो पंहिंजो रखे थो उहो हिज़बु फलाणे क़िस्म जो आहे ऐं जेकॾहिं जेको पंहिंजे अलाह जी ॻाल्हि रखे थो रसूल जी ॻाल्हि रखे थो ऐं पंहिंजे मोहबननि खे मुहबत सां रखे थो त उन्हनि अहिड़ो आहे भई हिज़ब शैतान आहे हिज़ब पंहिंजो हिज़बुल्ला आहे भई हिन में हिज़बुल्ला हिज़ब शैतान जी ॻाल्हि आख़िर में आहे अथनि हिन में हिकिड़ो वाक़ियो अचे थो जेके तनाज पंहिंजो नाजाइथ में जेको नजवा जेका ॻाल्हि आहे सिस फुस करण जी या ख़ासि तरीक़े सां वेही ॻाल्हि करण जी उन उनमें हिकिड़ो वाकियो ॼणो अचे थो हज़रत अली रज़ी अलाह ताल आनो आयत आई त जॾहिं तव्हां पंहिंजो हज़ू सलाज़म सां पाण भे पाण भरो वेही ॻाल्हि करियो का त पहिरीं सदको ॾेई अचो या सदको करियो पोइ हाणे इहा ॻाल्हि हुई थोरे अर्स जे लाइ हज़रत अली रज़ी अलाह तालो सिर्फ़ु उन ते क़ाइमु रहियो उन उन कोई सुवाल पुछियईं वञे पोइ उन सुवाल कनि मुफ़सनि बयानु ॾिना आहिनि पंहिंजो उन्हनि जो तफ़सील ॾिनो आहे कनि न ॾिनो आहे पर हिते रशीद दीन अल महबदी पंहिंजी कशफ़ुल इसार उदत उल अबरार में उहे ॾह सुवाल ॾिना आहिनि जेके हज़रत अली रज़ी अलाह ताला आनो रसूल पाक सलाह खां कया पोइ हाणे अहिड़े नमूने सां हीअ सॼी सूरत आहे तमामु भली मतिलबु त मुख़्तलिफ़ पहलू आहिनि हिन में हिकिड़ी वॾी आयत आहे जंहिंमें इल्म दर्जात दर्जात आहिनि इल्म वारनि जा हुनजी ॻाल्हि हिन हिन में सूरत में बि आहे पोइ हाणे इहे ॻाल्हियूं सभई आहिनि हाणे पहिरीं अचूं था माई जेका आहे हीअ ख़ौल आहे साल हुन जे वाके ते हीअ औरत आई रसूल पाक वटि ऐं चई त या रसूल अलाह मूंखे मुंहिंजो मुड़ुसु जेको आहे सो मूं वटि जॾहिं जवान हुयसि त मूं वटि दौलत बि हुई पैसा बि हुआ पोइ मतिलबु सभु कुझु हो हुसन हो शवाब हो सॼो हो ऐं पंहिंजो आयसि मुंहिंजे मुड़ुसु वटि रहियसि पोइ मूं हुनखे हेतिरा मूं ॿार ॼणे ॾिना हीअ थियो हू थियो सॼी ॻाल्हि थी हाणे जेको आहे आऊं पौड़ी थी वेहां हली ऐं पंहिंजो हाणे मूं वटि माल मिल्कियत सभई खपाए छॾिया मुंहिंजे मुड़ुसु पंहिंजे ॿारनि ते ई ख़र्चु कयासीं कयासीं हाणे मूं वटि कुझु बि कोन्हे हाणे हुन मूंखे चयो आहे त तूं मुंहिंजे माउ जे पुठि वांगुरु आहीं बसि तूं हल हाणे पोइ आऊं छा करियां पोइ रसोल सलाह चयो त मूंखे अहिड़ो हुकुम को कोन्हे तुंहिंजे मामले में हाणे बसि जाहिज जो तरीक़ो हुयो हाणे अञा ताईं मतिलबु उहो क़ाइमु जेसिताईं अलाह ताला वटि तव्हां को हुकुम न अचे उनखे हुन जे मुतलिक़ त छा करणु खपे तेसि ताईं मतिलबु त इहो लागू आहे त इहो ईअं ई थींदो बसि तो तव्हां तोसां आहियो मूं वटि को हल कोन्हे फ़िलहालु तोखे बसि थी वियो तलाक थी वई हाणे तूं वञ हाणे चए थी पंहिंजो हुनजो मुड़ुसु जेको आहे हौशमित सामित जेको आहे सो माण्हू थोरो मिड़ेई तिखो हो तेज़ पाण वांगुरु जेके थियूं था पाण सिंध जा माण्हू पोइ हुनखे कावड़ झटि कया ईंदी हुई को पंहिंजी घरवारी खे चई मूंखे फलाणी शइ ॾे या हीअं कर या हू कर त हुन को देरि लाथी इएं छा कई बसि पोइ चयईं त हाणे तूं बसि उहो करे इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु करे छॾी त तूं मुंहिंजे माउ जे पुठि वांगुरु आई बसि हल हाणे पोइ खेसि बि वरी थोरो शर्मिंदगी थी पंहिंजो निदामत थी त मूं हीअं छा था चयो पर हाणे छो जो हिकिड़ो तरीक़ो हुयो इहो तलाक ॾियण जो अॻे ज़माने में हुननि वटि जहाज़ती ज़माने में हिन करे चई त हाणे त हीअ मुसीबत थी वई हाणे मूं तोखे तलाक ॾेई छॾी हाणे छा करणु खपे पोइ हज़रत पंहिंजी माई चयो जेका बिन थिए सालबा वरी अलाह ताला आहे न हुन चयो त तूं वञ रसूल पाक सलाद खां पुछ त हिनजो असां अहिड़ो कमु करे छॾियो आहे हाणे छा करियो असां झिठ थी वई हली हाणे छा करे वरी चयो हुन चयो त मूंखे शर्मिंदगी थी थिए हाणे आऊं वञा रसूल पाक सलाद खां वञी पुछां हीअं करियां हू करियां हाणे तूं पाण वञी पुछु हुनखे माई खे मोकिले हाणे माई आई रसूल पाक सां हुन वक़्तु हज़रत हज़र सलासी हज़त आशा रज़ीला जे हुजरे में आहिनि ऐं हज़रत आशा हुनजो मथो धोए पई रज़ी अलाह ताला अना नथो पई धोए ऐं हीअ माई आई आहे बसि कंदी बसि ॻाल्हियूं कंदी बसि वॾियूं ॻाल्हियूं त मूंखे मुड़ुसु हीअं करे छॾियो आहे त रसूल पाक वटि चवे चए थो भई तुंहिंजी ॻाल्हि बसि थी वई हली त मूंखे को हुकुम अञा कोन आयो आहे को तुंहिंजे मामले जे कहिड़ो हुकुम साल अॻु में थियो कोन्हे हाणे छा करियां मूं वटि कारी ॻाल्हि कोन्हे पोइ ब हर हर अचे थी वरी वञे थी वरी अचे थी वञे थी पर पंहिंजो दहों थी करे ईअं थी करे चए थी मूंसां वेल थी वियो हाणे आऊं छा कंदुसि हीअं पोड़ी चई मूं हेतिरा ॿार ॼणिया आहिनि हाणे उहे आउं जेकॾहिं हिन वटि थी छॾियां ऐं वञा थी हली त मुंहिंजा ॿार ज़ाया थी वेंदा छो जो हीउ त संभाले कोन सघंदो हीउ पाण पुड़ो आहे पंहिंजो हाणे हीअ संभालींदो किथां मुंहिंजा ॿार आऊं संभालींदी हुअसि त आउं जे वञा थी त मूं वटि त आउं त फ़क़ीर आहियां मतिलबु मूं वटि सफ़ा चिठ मतिलबु मूं वटि कोन को पैसो न को ॾोकड़ ऐं खाराईंदुसि पेरेंट्स किथां आहिनि के जेकॾहिं मूंखे कढी थो छॾे घर में वञण त पोइ मूंसां वेल थींदो पोइ हीअ वॾी मुसीबत थींदी हाणे अॼु कीअं थींदो कमु इहो ॻाल्हि पोइ हर हर थी अचे हर वञे थी पोइ हल त आहे शर्दी अलाह ताला वेठी आहे पोइ मथो धोए पियो सलाह जो ॻाल्हियूं वठी करे पंहिंजो वरी अचे थी वञे थी छा थो थिए पोइ के ॻाल्हियूं आहे त आशा ॿुधे थी के न बि ॿुधे थी मतिलबु त तवजो करे थी या नथी करे पोइ हाणे तेसि ताईं जेको आहे नेट जॾहिं हुनजो तमामु घणे उरूज ते ॻाल्हि पहुती हुनजी पोइ पोइ हुन माई चयो पंहिंजो अलाह ताला खे दुआ घुरी थी या अलाह तूं पंहिंजे नबी फाक खे मुंहिंजे मुतल का ॻाल्हि चओ को हुकुम मोकिल जंहिंमें मुंहिंजो मसालो हल थिए जॾहिं आउं शिकायत थी करियां वरब फाक ऐं तोखे शिकायत थी करियां तश तकील अलाह ऐं शिकायत थी कयां पंहिंजे रब पा खे त मुंहिंजो मुंहिंजो हा मसालो तूं हल कर नवी पा खे सद ऐं सद सदके वञा मुंहिंजे नबीअ सां वञो तूं हुनखे ॿुधाए हाणे तेसि ताईं हज़रत आशरत अलाह ताला आनायो हुनखे चयो हज़रत खाला खे चए चुप कर ते वेही आहियो रसलास जी ख़बर हुई त अहिड़े नमूने सां हालति थींदी त हुन वक़्तु वेही ईंदी हाणे उहो अचे थी पंहिंजो ऐं सूरत जेका कद अलाह कौल लती तू जा कफ़ी कदु सहली अलबत ॿुधी अलाह ॻाल्हि हुनजी जेका हर हर चवे पई तोखे पंहिंजे मुड़ुसु बाबति ऐं दाह ॾिए पई तश तकी की अलाह ऐं अलाह खे दाह पई ॾिए हुनजी ॻाल्हि अलाह ताला ॿुधी सुभाणे अलाह हज़ार आशा अलाह ताला चए थी त ॾिसो सुहान अलाह अलाह ताला जी पाकाई बयानु कजे जो आऊं हिते वेठी आहियां हुन कमरे में हुन सां गॾु आऊं का ॻाल्हि ॿुधां पई का कान पई ॿुधा मूंखे सम्झि में अचे पई नथी पई अचे ऐं अलाह ताला सतनि आसमान अथऊं त अल्ला ताला इहा ॻाल्हि ॿुधी आहे जेको मुजाजलो पई करे कोन्ह थी वेचारी पंहिंजो पंहिंजो हाल थी बयानु करे इहो मुजादिलो चवंदा असां सिंधी में बि इस्तेमालु कंदियूं आहिनि मायूं असां वटि मुजादिलो करे माई फलाणे मूंसां मुजादिलो करे वेठी मतिलबु वेठी बहस करे वेठी ॻाल्हि करे वेठी ॻाल्हि ॿियो ज़ो तश थकी शिकायत थी करे अलाह ताला सां अलाह माओ त हा उहो रखु ऐं अलाह जेको आहे ॿुधे पियो पाण में तव्हां ॿिन्ही जो ॻाल्हाइणु हीअ जेको हुन तोखे चयो जेको तो हुनखे चयो रसूल पाक अलाह ताला चए थो असां सभु ॻाल्हि ॿुधीसूं वलाह अलाह यस मां इन अलाह समी उन बसीर बेशक अलाह जेको आहे सो ॿुधण वारो आहे ऐं पंहिंजो बसीर आहे ॾिसंदड़ आहे ॾिसे पियो सॼो कुझु त हुनजो हाल कहिड़ो आहे माईअ जो हाल कीअं थींदो छा थींदो हुनजो मूंखे सभी ख़बर आहे मूंखे हाणे हिते हाणे अलाह ताला हुकुम थो करे त छा करणु खपे इन औरत जे मुतलिक़ हाणे जेका सॼी रस्म ई ग़लति आहे उनखे अलाह ताला हाणे हिते ग़लति करे थो तव्हां मुंहिंजा जेके आहिनि इज़हार ज़हार कनि था पंहिंजे औरतुनि खे पंहिंजे ज़ालुनि खे अलदीन युज़ाहिरा न मिनकुम मिनसाएम सदन औरतुनि बाबति हुनखे चवंदा तूं मुंहिंजे माउ जे पुठि वांगुरु हीअ हल भला माउन ओम हारतीम उहे हुन तव्हां जूं माइरूं न आहिनि उहे उहे उन्हनि जूं माइरूं न आहिनि या ॼणियो आहे तव्हांखे उहे तव्हां जूं माइरूं आहिनि हीअ त उहे ज़ालूं आहिनि माउ कोन थी वियूं हलूं तव्हांजे चवण सां बसि माउ थी वियूं हलूं तव्हांजे चवण सां भेणूं थी वियूं हलूं तव्हांजे चवण सां चए तूं मुंहिंजी भेण वांगुरु आई या तूं मुंहिंजे मासी या तूं ज़ाल खे कोन्ह चयो तूं मुंहिंजी मासी वांगुरु तूं मुंहिंजे माउ भेण वांगु तूं मुंहिंजी ॾाॾी वांगुरु आहीं हिननि जूं माइरूं उहे आहिनि जिन हुननि खे ॼणियो आहे तव्हां हीअ तव्हां जूं मारूं कोन तव्हांजो घर वारियूं आहिनि तव्हांजी ज़ालूं आहिनि तव्हां ग़लति ॻाल्हि कहिड़ी कहिड़ी रखी आहे खणी इन इलाही वलद न न न यकूलू त उहे जेके चवनि था या जेका ॻाल्हि त तूं मुंहिंजे भाउ जे पुठि वांगुरु आहीं उहे मुनकर हिकिड़ी अणवणंदड़ ॻाल्हि वृद्धी ॻाल्हि चवंदा बे बेसुरी ॻाल्हि जंहिंजी का विकित कान्हे हैसियत कान्हे मुनकर ॻाल्हि आहे मुनकर जेके अणवणंदड़ ख़राबु ॻाल्हि आहे मिनल कौल कौल जेको चवणु जेको आहे मुनकर आहे मिनल कौल मुनकरनि मिनल कौल वज़ूर आहे कूड़ आहे सॼो यानी हिकिड़ो बहुत अजाई ॻाल्हि आहे कूड़ आहे हू माइरू थोरी आहिनि सूरत एज़ाब में अलाह ताला फरमायो त तूं हुननि जो पीउ कोन आहीं हे माण्हू जेके आहिनि मर्द जेके आहिनि हज़रत ज़ैद बिन साबित ज़ैद छा नालो उनजो तूं पीउ न आहीं मतिलबु त जंहिं कोन्हे पीउ आहे सो पीउ आहे ऐं पीउ जे नाले सां सॾिबो तुंहिंजे नाले सां न सॾिबो पोइ हुते ॼण पीउ जे मुतालिक़ थियो त पीउ न आहिनि हिते ज़ालूं तव्हांजूं माइरूं न आहिनि हर सूरत हिन में मुजादिला में उहे इन अलाह अफ़ू ग़फ़ूर बेशक अलाह तव्हां जेकॾहिं नादिम थींदो हुन ॻाल्हि ते ऐं पिशेमान थींदो त साईं इएं छो चयो त पोइ त अलाह ताला बख़्श करण वारो आहे ऐं ग़फ़ूर आहे अफ़ू करण वारो आहे माफ़ु करण वारो आहे बख़्शींदड़ आहे हाणे उनजी सज़ा ॿुधाए थो छा मतिलबु जॾहिं फिधियो ॾिजे मतिलबु जॾहिं अहिड़ो कमु करे छॾे माण्हू कसम थो खणे अजायो कूड़ो त पोइ हुनजो फिदियो ॾियणो आहे कफ़ारो ॾियणो आहे या अहिड़ो क़िस्म जी हरकत करे वरिता ई पंहिंजी ज़ाल खे पंहिंजे माउ जी पुठि चई छॾियईं पोइ हाणे कफ़ारो का सज़ा थो हुजे पोइ वठा माण्हू रुगो चवंदा हर रोज़ु वरी चइबो न भला आया त पोइ त ॻाल्हि सॼी मिलत में सॼी उमत में हिकिड़ी ख़राबु पइजी वेंदी रस्म हिन करे हिकिड़ी सख़्ती वारी ॻाल्हि चई हुजे भई तव्हांखे कफ़ारो ॾियणो आहे कफ़ारो ई आहे हा कफ़ारे मां को अलाह खे फ़ाइदो कोन्हे को अलाह खे बसि हुनजो गला जो घरु खुटल आहे त हुनखे भरिजी वेंदो सदको ॾिबो ख़ैरात कबी मतिलबु त कुझु माण्हू हुनखे छा चवणो पवंदो भई मूंखे कुझु त कयो हथु पेर हंयो मूं कुझु मिड़ी का ॻाल्हि कई इन करे फिदियो ऐं कफ़ारो हिन माना में आहे पर हुनजी नियत जेका आहे हुनजी इरादो आहे ऐं हुन इरादे खे पूरे करण जे लाइ हुन जेका हथ पेर हयो जेको कुझु ॻाल्हि कोशिशि कई त कुझु कयईं त पोइ उहो ॼणो हिकिड़ो हुनजो कफ़ारो थियो पोइ अलाह ताला अफ़ करण वारो आहे उन बिना हुनजे बि करे सघे थो पर मतिलबु भले कुझु त हुजे माण्हू किथे था हाणे इहा ॼण हिकिड़ी हुन कफ़ारो आहे वलदीन युज़ाहिरून मिन मिनसाहिम ऐं जेके पंहिंजे औरतुनि जे मतल खे इज़ार ज़हार कनि था यानी हुनखे माउ था चवनि मिन साहिम सुम यूदून पोइ हुन ॾांहुं मोटनि था हाणे मोटणो बि त ज़रूरी आहे छो जो कूड़ी ॻाल्हि आहे पंहिंजो इज़हार ज़हार चवणु ऐं मोटणो बि ज़रूरी आहे ऐं मोट बि मोटी नथो सघिजे जेंसि ताईं कफ़ारो या फिदियो न ॾिजे यूदून लिमा कालू फ़तहरीरो रख हाणे टे क़िस्म जा मतिलबु त हिकिड़ी ॿी टी लेवल सां आहिनि पंहिंजो पहिरीं त बानू आयसि त उनखे आज़ादु करे हाणे बानू ई कोन्हे वीचारो ग़रीब माण्हू हाणे जेकॾहिं बानू न आहेसि पाण छा करे भला चए चए पहिरीं तख तहरीर रखब बानूअ खे आज़ादु करे पर जेकॾहिं बानू मन क़बिल ऐं यथ मास आहे हुनखे छुअण खां अॻु में यानी न हुन वटि अचणु पंहिंजे ज़ाल वटि वरी ॿीहर अचे या छा हूंदो त उन मिन क़बिल ऐं यथ मास आहे हुनखे छुहे हुन मिलाप करणु ज़ाल अज़ू न बि इहो तव्हांजे लाइ वस वाइज़ आहे तव्हां लाइ नसीहत आहे तव्हां लाइ हुकुम आहे तव्हांजे लाइ ईअं करणु खपे तव्हांखे बसि इहो जुगाए तूं अज़ू न बि सिखत आहे ॾिसी या तव्हांखे सिखत ॾिए थी साईं पेर वारे साहिबु तूं अज़ून वाइज़ माना तव्हांखे इहा सिखत सिखे माण्हू ॻाल्हि कीअं सिखंदो जेकॾहिं का ॻाल्हि न कबी त सिखंदो ई कोन माण्हू तू अज़ू न बि वलाह बि मां अमलू न ख़बीर पर हाणे जेकॾहिं रखबत न अलाह ताला जेकी तव्हां करियो था तंहिंजी ख़बर रखे थो सॼी ख़बर आहे हुनखे हाणे फमलम यजीद जेकॾहिं न न हुनखे बानू हथु नथो अचे बानू कोने हेसि को त पोइ हाणे छा कंदो वीचारो पोइ फमलम यजीद फसियाम शहर मु आहिनि पोइ हू ॿ महीना पूरा हिकु ॿी था हू जेको आहे रोज़ा रखे हाणे वरी झिट थी पोड़ो माण्हू हाणे किथां रोज़ा रखंदो वीचारो हाणे पंहिंजो रोज़ा बि नथो रखी सघे पोइ भला छा कबो भला रोज़ा रखे या बि सिखत हुनखे हुजे भई हुन खां पोइ वञे हथु लाहे ॿ महीना रोज़ा रखे पोइ हुनखे हथु लाहे वञी पंहिंजे घरवारी खे पोइ मलम यजीद फसियाम आहिनि मिन क़बल मस करणु छो हण हुनखे हथु लाहिणु फमन लम यस ते पर जेकर उनमें इस्ताद कोन्हे उन में पुॼी थो सघे ॿ महीना मथो रखी सघे त पोइ फ़ैत आम उसिती न मिसकी न पोइ सठि माण्हुनि खे खाराए सठि माण्हुनि खे मिसकिननि खे खाराए पोइ ज़ाहिर मिनू बिलाहे रसूली इहो इन करे त जीअं तव्हां ईमान आणियो ईमान तव्हांजो हुजे अलाह ताला ते ऐं रसूल ते पोइ हे अलाह जूं हदूं आहिनि जिन खे जिन ते रहणो आहे क़ाइमु हदनि खे क्रॉस न कबो हदनि खां लंघिबो कोन हद खां ॿाहिरि कोन लंघिबो न अज़ाबनलीम ऐं काफ़रनि ते जेको आहे वॾो अज़ाब आहे इन लज़नाथुम जिन माण्हुनि जेके मुखालफ़त कनि था मुखालफ़त करण हिकिड़ी रसूल जी अलाह जी मुखालफ़त कनि था रसूल जी अलाह जी ऐं रसूल जी कुबिथू कमा अख़ु तल लज़ीन में क़बल उन्हनि खे असां हेठि कंदासीं उनखे असां ज़लील ऐं ख़्वार कंदासीं अलाह ताला जेको माण्हू मुखालफ़त करे थो अलाह ऐं रसूल जी उनखे अलाह ताला च फरमाए थो त असां उनखे ज़लील ऐं ख़्वार कंदासीं को बि थू कम तल लज़ीन में निकिरनि जीअं असां पहिरें खे अॻे क़ौमुनि खे ख़्वार कयो ज़लील कयो बर्बादु कयो तबाह कयो उहे उहे हिन उन्हनि खे कंदा हुआसीं जेकॾहिं को मुखालफ़त करे थो वक़्तत अंज़ल न आया तिम भई न आतिन ऐं असां हालांकि असां लाथियूं हुयूं आयतूं पधरियूं अॻियां ज़माने में बि ऐं हाणे बि लाहियूं था पधरियूं आयतूं भली काफ़ीन अज़ाब मुहीन ऐं काफ़रनि जे लाइ ख़्वारी वारो ज़रीक मुहीन ख़्वारी वारो जेको आहे सो अज़ाब आहे हुन लाइ तमामु मतिलबु त ख़्वार थींदा जिते किथे वयोम मैया बासुम अलाह जमीयन ऐं सभिनी खे उथारियो वेंदो आख़िरि क़यामत वारे ॾींहं ते फो न बिह हुउमि पोइ हुननि खे ख़बर ॾिनी वेंदी बीमा आमेलू जेको अमल कयो हूंदा ऐं उनजी ख़बर न ॾिनी वेंदी हुनखे अहसा अलाह अलाह ताला सभु ॻाल्हियूं पंहिंजूं पूरियूं करे आसा पंहिंजे हुनजे हुन में आहिनि अहाते में आहिनि पंहिंजे हुनजे अदद में आहिनि हुन ॻणे रखियो आहिनि सभु कुझु उहो नसू हो पर हुननि खां विसरी वियो आहिनि हिन माण्हू जेके आहिनि से यादि नथा कनि पर अलाह खे सभु ख़बर आहे त हीअ कयो अथसि हीअं कयो अथसि हीअं कयो अथसि सभु ख़बर आहे हुनखे अहसाह उल्लाह व नसू अलाह अहसा कयो आहे हुननि जो हिसाबु रखियो आहे पूरो ऐं हुननि विसारे छॾी आहे ॻाल्हि अलाह अला कुल शहीन शहीद अलाह ताला हर शइ ते शाहिद आहे शहीद आहे हुनखे ख़बर रखंदड़ आहे हाणे इहो थी वियो आयतुनि जो हिसो हाणे हीउ जेको <clears throat> पंहिंजो माण्हू आहे साबु सगोरो अओसबिन साबित सामित सामित आहे नालो सामित बि चुप रहे सामित आहे औस बिन सामित अंसारी आहे मालिक अंसारी क़ौला बिन त सालबा मालिक अंसारी हिन जो मुड़ुसु आहे हाणे इहो हुनखे पहिरीं इहो हुकुम आयो उहो पायो रसा सलाह वटि पाण बि पोइ रसोल सलाह चयो त हाणे तोते हीअ सलाह आहे तोते हीअ सिखत आहे तुंहिंजे लाइ पोइ फिदियो ॾे हुन चयो यार रसोल्ला आऊं त मूं वटि को आहे कोन्ह को बानू पोइ चई भला सठि जेके आहिनि तूं सठि ॾींहं तूं रोज़ा रख ॿ महीना मुथ त ता विया आहिनि लॻातार हीअं न त छॾे वरी को छॾे वरी छॾे न लॻातार रखी पूरा करे पोइ छो वञे तूं पंहिंजे ज़ाल खे चए पोइ ईअं बि मां नथो करे सघां पोड़ो आहियां हूअं अॻु में ई अखियुनि खां चिट आहियां ऐं वरी खाईंदुसि पीअंदुसि कोन मुंहिंजियूं अखियूं सभई ज़ाया थी वेंदियूं ऐं पोड़ो बि आहियां सख़्तु हाणे मूंखां रखियो कोन थींदो गर्मी बि हूंदियूं हुन ज़माने में पोइ वरी इन चई इहा बि ॻाल्हि कोन थी थी सघे पोइ चए भला पोइ सठि माण्हुनि खे खाराए वञी चयईं पाण मिसकिन आहियां मुंहिंजे घर में ई कोन्हे को जो पंहिंजे ॿारनि खे खाराए सघां ऐं किथां खारायां पंहिंजे या रसूल अलाह फिदा वञो त त क़ुर्बान वञूं पिया असां पहुतल आहियूं फज़ूसल आसम मतिलबु त हीउ दीन जेको आहे सो सवलाई वारो आहे ॾुखियाई वारो कोन्हे अलाह ताला आसानी पैदा करे थो पोइ जेको माण्हू शर्मिंदो आहे पंहिंजी ॻाल्हि ते पोइ हुनजे लाइ अलाह ताला रस्ता पैदा करे थो पर रसोल आसम खे फरमायो तूं हाणे तूं हीअ जेको मूं वटि आहे हीअ खण ऐं हीउ फलाणो कबीलो आहे तुंहिंजे पंहिंजे हिननि जो अंसारियुनि जो उन वटि तूं वञु ऐं उन्हनि खे तूं चओ ऐं ॿिया तोखे उमत जा मोहम्मद जा सुमया उहे तोखे ॾींदा ऐं उहो तूं ॾे पंहिंजे खे पोइ <laughs> हू वियो वञी हथु कयईं त भई फलाणो हुन ॾिनसि हुन ॾिनसि हुन ॾिस चवंदो हा रसा मूं वटि पाण मुंहिंजा बचनि जे लाइ बि कोन्हे चईंदो तूं जेको ॿियनि खे मिस्किन खे बि खारायो जेको बाक़ी बचो आहे तोखे आयो तुंहिंजे ॿारनि बचनि खे वञी खारा तूं पोइ अहिड़े तरह सां अलाह ताला इहो हिकिड़ो तरीक़ो कढी थो ॾिए ऐं इहे दीन जेको आहे सो आसानु आहे ऐं दीन जेको आहे ॾुखिया ई पैदा कोन कोन थो करे पर पोइ अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं हाणे इहो थियो हिकिड़ो मतिलबु त वाक़ियो पंहिंजे हिन जो ज़िहार जो इहो ज़िहार चइबो ॿियो ॿियो आहे कसम खणंदा हुआ हाणे उनजो बयानु वरी सूरत त मूं ज़ाल खे चवंदा बसि मूं कसम खयो आहे त बसि फलाणे जो या फलाणे जो त आऊं बसि तोखे हथु कोन लाहींदुसि बसि तूं मुंहिंजी ज़ाल कोन्हे माण्हू खे मतिलबु अॼुकल्ह जेको आहे सो ॿियो ज़मानो थी वियो आहे हलो हाणे हिन ॻाल्हि खे बयानु कजे त अॻे वीचारियूं औरतूं पाण त कमाईंदियूं कोन हुयूं मर्द जी कमाई ते थींदो हुओ त हाणे मायूं जेके आहिनि पंहिंजे शहरनि में बि पाण कमु कनि थियूं ऑफिसर नौकिरियूं कनि थियूं फलाण फलाण ॿाहिरि विलायत में जेके माण्हू रहनि था पंहिंजा यूरोप में अमेरिका में न्यूज़ीलैंड में ऑस्ट्रेलिया में औरतूं उहे सभई नौकिरियुनि में आहिनि वॾनि वॾनि में मुड़ुसनि खां वधीक हुनजा पघार था थियनि पोइ हाणे हुननि खे कहिड़ी ॻणती आहे पंहिंजो कहिड़ो लाल हुनजे पोइ मिसकिन त कोन्हनि हाणे पोइ हिते माॻे माघे मुराको मंझि औरतुनि खे <laughs> भले की पोइ जे मर्द ई कीअं चवंदा मर, मर्दनि खे असीं तलाक थी ॾियूं हुनखे उनखे चइबो आहे पंहिंजो औरत पाण तलाक घुरे थी हाणे माॻे झिठ वरी उहा थी आहे मर्दनि खे चइबो आहे हाणे हिन खे कढी छॾियो असांजे हिते यूरोप ऐं अमेरिका ऐं जेके न्यूज़ीलैंड वग़ैरह ई मुल्क जेके आहिनि ऑस्ट्रेलिया हिन में औरत चए थी मर्द खे मां की मुंहिंजे घर में ई न अचे हीअ मथां ख़त ख़राबु आहे हीअ मूंसां विड़े थो मुंहिंजे ॿारनि खे थो मारे हाणे हिनखे घर में अचण जो पोइ वरी ट्रेस पास नोटिस था कढनि हाणे मर्द वीचारो रुलंदो पिनंदो वरिते पंहिंजे परावनि घरनि ते मूंखे ख़बर आहे हिते एतिरा पाकिस्तानी आहिनि वीचारा हू एतिरो लंदो वरिते हू ओतिरो लंदो वरिते माइनि खे ख़बर पइजी वई आहे के लुचियूं मायूं आहिनि के त वीचारियूं अलहमिल्ला मतिलबु त हिकिड़ो दीन ईमान वारियूं आहिनि उन्हनि खे ख़बर आहे न हुदूदिल्ला कहिड़ियूं आहिनि पर के हिते लुचियूं पाकिस्तानी मूंखे ख़बर आहे हिते माण्हू औरतूं आहिनि पोइ पंहिंजो पंहिंजे हुनजी हुनजी साली जेका आहे पंहिंजे भेण खे चए वठंदा हिन खे हीअं चयईंसि हिनखे हीअं चयईंसि हिनखे हीअं चईंसि हीअं करीसि हूअं करीसि ॿिया घणा अलाए कहिड़ा कहिड़ा कमु भई मतिलबु हाणे माइनि जो उरूज आहे ऐं मर्द जेको आहे सो ज़वाल में आहे ऐं मर्द वीचारो ख़्वार ऐं ख़राबु आहे हाणे रुलंदो हुते परावन दरनि ते उहो अॼु हुन वटि रहियो वञे अॼु हुन वटि रहियो वञे घर मां कढी छॾे हाणे जेसिताईं वञी को अलाह ताला हुन इलाइक़ो करे त हाणे वीचारो रुलंदो हुते पंहिंजो खाईंदो हुते परावन दरनि ते ऐं ज़ाल चए थी मां मुंहिंजे घर खां उहो हेतिरो परे हुजांइ पंहिंजो वेझो बि न अचिजांइ न त वठी वेंदी पुलिस वञी जेल में विझंदी पोइ हाणे वीचारो डिॼंदो हुते फिरंदो हुते पोइ हाणे इहो हाल थी वियो हलियो इहो अलाह ताला पंहिंजो प्रहम करे ऐं पंहिंजी छो जो हाणे औरतुनि खे पंहिंजो थी वियो आहे जो पंहिंजो पैसो ॾोकड़ो पंहिंजो आहे ऐं हिते हीअ जेके मुल्क आहिनि से वरी पाण वटि त कोन थो थिए ईअं पाण हिंदुस्तान पाकिस्तान में अञा या अरबन मुल्कनि में औरतुनि जो अञा एतिरो ज़ोर कोन्हे पर मुराको में बयानु ॾियनि पिया अल जज़ीरा वारो हिकिड़ो प्रोग्राम पियो अचे उहो मायूं हाणे उते चवंदियूं बाबा असांखे तलाक खपे बसि मर्ज़ी खपे कोन इहो वञे त खुआ ॿिए जे पोयां डोड़ा छोजो पोइ अहिड़े क़िस्म जूं घणियूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं पयूं अलाह ताला पंहिंजे पंहिंजो रहम करे पंहिंजी ॻाल्हि करे अलाह ताला ॼण दर्जो मर्द जो दर दर्जो मथे कयो आहे इहो सूरत बकर में बि अलाह ताला फ़रमायो ऐं सूरत निसा में पंहिंजो हुनजो हुनजो दर्जो मथे आहे हिकु लेवल ते त मतिलबु त छो जो हू हुनजो गार्जियन आहे हुनखे संभाले थो उनजी सार संभाल ऐं उहो बि हिकिड़ो नेचुरल नमूने में औरत वीचारी जिस्मी तरह सां जिस्मानी तरह सां कमज़ोरु आहे पाण पुलिस हुनजे प्रोटेक्शन में हुजे मुड़ुसु मतिलबु ॿी ॻाल्हि आहे बाक़ी हूअं जेको आहे सो जेके मार्जिन वीचारियूं औरतूं थियूं मर्द मारीनि उन्हनि खे ऐं पंहिंजो उनखे एब्यूज़ बि करण वारा मर्द आहिनि घणो करे उहो छो जो वीचारियूं हलकड़ियूं थी थियनि जिस्मानी लिहाज़ खां उहो प्रो कोन माउ खे या धीउ खे या भेण खे या ज़ाल खे बचाइण वारा मर्द आहे भाउ आहे या पीउ आहे मतिलबु इहे गार्जियंस आहिनि त पोइ अहिड़े नमूने सां अला ताली ज़िक्र कयो आहे इज़हार जो हिन में इहो कयोसीं हाणे ॿियूं ॻाल्हियूं जेके मजिस्मी कीअं वेहिजे हज़रत अली रज़ी अला ताला अन जो जेको ॾह सुवाल पुछिया रसूल आसम खां उहे ऐं हुन खां पोइ वरी आख़िर में जेको मुस्लमान ऐं काफ़रनि सां कहिड़ो बर्ताव ॿिए सां थियणु करजे इहो हिन सूरत में ईंदो पोइ इनशा वरी पोइ पढ़ंदासूं اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واحفظنا وهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم وتب علينا وإنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل رب العرش العظيم